plurlingvezzo bremsas cerban maliunigion. Nova studajo montras, kiu parolas plurain lingvoin, ties cerbo maliunigas pli mal rapide, cae la cerbo povus tiel esti pli bone protectata contra demenso. La effecto pli altigas lautio per ciu aldona lingvo. Esploristoi vidas en tio simplan levilon por sana maliunigio. Homoi, ciui regule parolas plurain lingvoin, maliunigias average pli mal rapide. Tion resultigas prilumigo cun de pli ol octec ses mil plen cresculoi el dudec sep landoi. Plur estis lautio ancao tiam accompanata de procrastita maliunigio, ciam la esplorista te amo consideris aliaen protectain factoroin, ciel clarezzo, corpa activezzo, au sociae influoi. En la studaggio publicigita in faca periodajo, la internazia te amo de la tri unua collegio en Dublino, Irlando, comparis la agion de la partoprenantoi cun biologiai datumoi cae cun condutai etsoi, exemple pri sano, trainitezzo, vivo stilo, cae socia activezzo. Tiel la teamo calculis, ciu iu estis biologie pli iuna au maliuna, ol lausia chronologia agio. La parto prenantoi agis inter quindec cae naudec iaroi. Plurlingvuloi havas rimarkeble malpli grandan probabletzon por pli rapida maliunigio, ol homoi, ciui parolas nur unu lingvon. Ciu aldona lingvo pli fortigas la protectan efficon. La esploristoi parolas pri effecto, ciu dependas de la dozo. Por la generala secretario de la Germana Societo pri Neurologio, La prilumigo indicas pri protecto contra demenso. Tiu studajo confirmas pli malgranda in observa in studoin kiui montris che plurlingvezzo evidente presentas protectan factoron, li diris. Ella prilumigo jane estis includitai homoi cun demenso sed li vidas gravain indicoen pri mecanismoi, kiwi povus reducti la riscon por cognai malcrescoi en alta agio. La resisto povo contra o perdigio de cognai capabloi vere pli altigias per tio, che oni applicas plurain lingvoin la esploristo retrovas la effecton ce la tiel nomata cogna reservo. Plur lingvezzo shainas esti bufro en la cerbo, clarigis la esploristo. Ciu parolas plurain lingvoen, tiu havas plida memora capacito, el ciu eblas profiti en alta agio. La effecto estas clare documentita. La defio consistas nun en tio, compreni in mecanismoin, cae transmeti tion al strategioi por sana maliunigio, scribas CERB esploristoi de la Brita Lancaster Universitato en commento pri la studaggio. Plurlingvezzo estas por ili favor costa levilo por la publica sano quiu povus esti simile signifa kiel programoi por la accelado de movigiado au haltigo de fumado. La esploristoi volas nun prilumigi, la lernado de novae lingvoi en alta aggio havas la saman protectan effecton kiel dum viva plurlingvezzo. Estontai studoi devus distingi ciu lingvoi estis lernitai dum infanaggio au en alta agio. Ambau efficas, set necessas ancorau documenti tion.